L-iskop ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi illi sawru l-għana Malti matul is-snin. Bekk naslu nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista rappreżentattiva ta' wirt kulturali intanġibli Miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw wirt lana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Coleiro. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' b'xandirit tal-għana, speċjalment fuq televizjoni, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana. Fil-programm tal-lum se nkomplu fejn ħallejna fis-seba' programm wara li devjajna ftit, meta konna qed nagħtu ħarsa lejn uħud mill-aktar għannejja li spikkaw fis-seklu 20. Illum se nkomplu nżidu mal-lista li tinkludi lil Manuele Celia ta' Sabett, Giuseppe Xwire Pixxudi, Mikiela Bela l-Bambinu, Paolo Sejkel l-Annej, Ninu Gallia l-Kalora, Paolo De Gabriel il-Bis u Fredu Abela l-Bamboċċu. Waqafna ftit milli nkomplu f'dik il-vena biex nitkellmu dwar Indri Brincat il-Pupa u Ġulina Mifsud iċ-Ċalija. Apparti dan, tkellimna wkoll dwar makjettisti primi, fosthom Fredu Spiteri l-Lavarist u John Laws. Biex inkomplu ma' din il-lista, fil-programm tal-lum se niffukaw fuq Zaren Mifsud u Franz Tavestru. Aktar tard waqt il-programm tal-lum se nitkellmu wkoll dwar Karmnu Xuereb in-Namru. Dawn huma fost l-aktar għannejja li semmew s'issa fit-taħdidiet regolari tiegħi ma' Charles Coleiro, apparti dawk li diġà ffukajna fuqhom f'din is-sensiela. Fadal ieħor sintendi, Frans Baldacchino l-Budaj, imma illum se nibdew billi nisimgħu lil Frans Mifsud bin Zaren ta' Vestru jgħanni fatt dwar is-serqa tal-knisja ta' Bir Miftuħ, miktub minn Karmnu Debono, il-Piki Pak. Dan ir-recording sar minn George Mifsud Kirkop fl-1999 u jakkumpanjaw lil Franz Mifsud ta' Vestru. Fuq il-kitarri nisimaw lil Ronnie Kalleja tal-Mosta bħala prim flimkien ma' Franz Asab ta' Saqajn u Salvu Tanti il-Kanadis. U wara dak il-fatt dwar is-serqa tal-Knisja ta' Bir Miftuħ, interpretat mill-annej Franz Mifsud ta' Vestru, naddu biex nisimgħu l-ħsibijiet u tifkiriet ta' Charles Coleiro. Ġarien ta' Vestru, u Franz, it-tifel tiegħu, li kienu jħobbuni ħafna kienu jispaxxi, meta kont immur għand il-Bambinu, kont nagħmel isa vista oħra faċċata, kemm taqsam it-triq. U li ġara, darba minnu qed nagħmel programm għat-televiżjoni, wieħed minn dak il-programmi li għamilt fuq barra, ġa tkellimna fuqhom li provajn Imbella dik il-kelma lil dawk li ma jħobbux l-għana billi nippreżentawlhom programmi Xena Arġu ta' Malta ħalli jkunu jafu x'inhu għaddej. U naturalment waħda waħda minnhom kienet meta kien imissu Zaren u t-tifel tiegħu fir-razzett dak il-ħin. U ma nafx għedtilekx però kellu kellu kellu l-isfortuna biex ngħidu hekk. Illi wara li għamiltlu il-programm jaħleb tant dat-tip ta' mhux sempliċement nara l-baqar biss. Il-ħajja tiegħu ta' kuljum volti. Ġimgħa wara tfaċċat il-marda tal-lsien u d-dwiefer. U kellu jaħraq dak il-baqa' li kellu jkollu. U jiena naf ħafna, jien meta ħanaqbes oħra, ħanaqbes oħra issa, però abbinata mas-superstizzjoni. Meta kont nagħmel wirt altna u rrid nagħmel fuq il-qiegħa l-andar, rrid insib lil xi ħadd li għandu Din l-ispeċi ta' għandar. U bagħtuni għand wieħed jgħidu l-ġgant. L-ġgant daq fih daqshekk imbagħad. Qasir jiġifieri. L-ibġar. U mort għandu. Ekkur dajna għatlu għada niġi għatlu nara x'neħu minn għandi. U dalma dalma daf ġebli kamera b'kollox. Beda ġaqet fi strombra ta' kien iskolla. Għall-isma għalli Iġibni xorta, għat li jina lek xejt. Għalli xjajnuni da, bil-tratti u bil-kameras u bil perswaz Unbat taf xabiltu. Bat ġiġ li jini jtejtona fil-but. Uħad, dak ġmin kienu. Għara kem ta' daw daw kolla anneddoti. Illi inti għat fakkanni fihom. Dawn li huma l-każijiet li ma ssibhomx kuljum u tibqa' tiftakirhom aktar minn oħrajn. U biex naqbeż fuq Sarin Davesso għax is-suġġett huwa hu, imma l-korollarji tiegħi ma jonqsux. Kien kien minn dat-tip. L-ewwel nett kellu l-manjieri tiegħu, l-fisonomija tiegħu. Bil-beritta imxi, imxi kien, imxi qilbu, U kellu drawwa, ma ngħidx vizzju jien, għax vizzju hi xi ħaġa dispeċċattiva. Kellu drawwa, meta meta jgħanni jagħti b'saqajh, kważi. U jiċċaqla, qed iħoss il-vuċi ħirġa minn ġofija. Għax kull għannej għandu il-sintomi tiegħu, id-drawwiet u l-karatteristiċi tiegħu. Hemm oħrajn li għadhom jiftħu l-pala ta' idejhom biex għandma. L-antika. U dak kienu, però kont tara fihom. Familja Maltija maqula, fil-versi sal-kelma. U ġentili jilqak id-dar, ferrazzett, jitkellem miegħek, rixma ta' birra ma nafx kemm ġab, da meta tmur hemmhekk iswi kulħadd. Anki l-bambinu l-istessa. Il-bambinu bil-bit ma kienx kien qalem li u tieni żewġ flixka wara. Eh, għax imbagħad jiena jiena kont immur għax il-Bambino kont wieħed minn dawk li nħobb għax nisma' għax iċċajta għandu kumpanija. Għamil żmien wara t-telvi kont immur apjaċeri kif jgħidu. M'hemmx għana. Mhux għax xogħol, kont kont immur li qajensa. Sit ħabib ma' Fejn kien bih l-imbit. Ekku. U kont nħobb għax nara kif jikkomunika ma' nisu. U kont ħadd jiġu jiġu jisaqsuhom bagħtu ma saqsu lil ukoll. Eh, Dawn il-għannejja ħafna minnhom huma familja tipika Maltija ħafna drabi jkunu. Ikollhom ċertu drawwiet li ma nsibuhomx qabel. Tara, tara dal-għannejja li għandu dak l-amor proprio għal dak li hu Malti, naturalment. Il-fatt ta' ġata darb'oħra, mingħajr offiża ħa ngħidha din. Jitkellmu Malti safi ħafna drabi. U. Nerġa' niskuża ruħi, però il-fatti huma dawn, uħud minnhom bilkemm jafu jiġbu qsimhom. Imma għalhekk, kif jgħid il-Latin, poeta nascitur, il-poeta jitwieled. Jitwieled poeta, u mbagħad, imbagħad imma l-ħerqa tiegħek, l-immaġinazzjoni u x-xogħol li jħaddem ġo moħħok toħorġu. It-talent tiegħek, inti mhux neċessarjament trid tagħmel xi teżi, jew trid tagħmel kors fl-università. biex tanni. Tanni, anzi iktar ma tkun sempli, iktar joħroġ għana nana safi bil-kelma Maltija għandha tkun. Ma tradizzjonalment naħseb li tagħmel ħafna sens din fis-sens li l-għana huwa forma orali. Anka il-poeżija, aħna l-poeżija naħdmu fiha bħala xi ħaġa miktuba u xi ħaġa. Mhux kulħadd jafa, imma minna ma jindunaw huwa l-vers ta' tmienja l-iktar popolari. Għali l-ek tal-ibsa bajdu, mill-ewwel tip, dat-tip ta' għana, fuq il-vers ta' tmienja. Għax imbagħad għandek dal-fatt, l-istess, imma dal-fatt għandek ċertu serjetà. Jiena l-aħħar darba semmejt ukoll il-faxxikli li kienu joħorġu wara. Imma biex nerġa' nkompli fuq Żarren u Franz ta' Vestru, tlifnihom. Żewġ karatti ħelwin, sbieħ, żammu l-vuċi tagħhom, tipiku ta' familja Maltija. Ħajja moderata, sempliċi. Kienu jieħdu pjaċir, u kienu jieħdu pjaċir jagħtu sehemhom. U jsemmu leħinhom ġerament b'għana li tifmu. Għana illi twiegħed magħhom, kif jgħidu. E, e, dak il-missir li ġerament ħafna drabi, mhux ħafna, ma għandni nsib għandna eżempji ċari ta' missir iben bħal kalora, per eżempju, għed minna. Ikollhom ċertu drawwiet imrawma fihom u jintirtu dawn. U hemm sens din naħseb jien jiġifieri minn minn dak li huwa l-kbir biex tintiret miż-żgħir dil-ħaġa dil-ħaġa tal-għana. Taħseb li hija ma' waħda mir-raġunijiet li naqset l-għana għax m'għadhiex tiġi trażmessa b'dal-mod mill-missier għall-ibn? Le, jiena nagħti l-ħtija prinċipali biex ngħidu hekk. Li fejn qabel ma kellekx tagħmel tintefa' fl-okla u f'ħanut u tgħanni biex tiġbor ftit divertiment. Illum il-ġurnata tant ħriġna 'l barra, tant imitajna l-barranin, tant huma fostna u tant hawn attivitajiet, jekk taqra kuljum anke s-sajf, is-sajf kien ikun monopolju biex ngħidlek tal-festi. Illum tixba' tisma' Kunċerti li hemm matul il-Papa Silaw, iżanżnu kanzunetti, jinġab, fl-, ċertu rħula ma konx, per eżempju, Ħal Għaxaq jagħmel jagħmel ja serata ta' ta' ta' mużika kull sena kważi, barra l-Karnival, eh, msemmi wkoll Karnival. Anki l-festi ħassu dak dik l-impronta, illi minn flok il-marċijiet biss jagħmlu xi ħaġa oħra, biex niġi għal risposta għal mistoqsija tiegħek. L-għana bilfors jolqot għax daħlu daqqu żanzi oħra li ma kinux qabel. U l-poplu, aħna, l-Maltin nħobbu nixximjottaw, naraw x'qed isir barra u ndaddattaw, it-televixini għandhom parti importanti, in-nies li jiġu Malta għandhom parti importanti, it-turisti jżommu magħhom ukoll ċerti drawwiet. Jiġifieri il-familja, il-familja baqgħet ma nafx ma baqax l-għożża Il-forma l-għożża tagħna l-Maltin. Imma imma llum anki tfal, tfal jiġri ikollok tifel jew tifla waħda daqshekk. Jif kollox inbidel. Għax tef għax qegħdejlek hekk għax daħħa darba semmejta. Iż-żwiet insuċjalment meta jitwieled tifel dan għall-għana lest. Imma l-unġura għax issemmiha dik. Titwieled jiena nirrepeti li għedtlek darb'oħra meta għamilt programm tal-għana għat-tfal biss, żgħażagħ. Illum ma baqa' ħadd minnha. Kellino baqa' s-superstar u dak x'ismu Tewma, il-kina. Imma qed nitkellem b'tnejn waħda u iktar minn tnejn għax insejthom. Jiġifieri ż-żmien jitbiddel. Diżgrażjatament però l-andament li tidħol drawwa Malta b'ħafna faxxi xi m'għandek mhux it-televiżjoni biss għandek id-drawwiet ġejjin minn kullimkien. iġibhom magħhom. Waħda tkeċċi lil oħra. U ġeneralment aħna bħala poplu nieħu pjaċir, nieħdu pjaċir illi nimitaw l-ħaddieħor u nagħtu u nagħtu semna wkoll. Int qed issemmi l-għana mar l-qudiem jew lura. Dibattibbli, għax ma għadlek mar lura, però M'hemmx okkażjoni bħal qabel. Ma mar lura fis-sens ta' l-ammont ta' għana li jinħareġ. U għax minn dik il-kwantità ta' għana ikun hemm ukoll il-kwalità. Jien mhux qed ngħid mar lura fil-kwalità, mar lura anke fil-kwantità, kif qed tgħid inti tajjeb li l-okkażjonijiet u l-opportunitajiet biex tiltaqa' mal-għana. Hemm ħafna affarijiet li ma hiex marru lura, dattajna ruħha maċ-ċirkostanzi. Ma qed lura għax il-mentalità tal-poplu ma baqgħetx kristallizata Kif kienu jaħsbu missirijietna, li ma kellhomx fejn imorru, li d-divertiment kien limitat. Jiena anki anki l-Knisja għandha x'taqsam fija di ħanelek paralleliżmu ħanajlek. Il għaliex ħafna drabi in-nies imorru jisimgħu u jsegwu l-għasar, il-vespri. Għax kien ikollhom l-okkażjoni li jisimgħu mużika operistika, sagra, klassika. Di qalujeli u nemminha. Ma kienx hemm okkażjoni biex il-Knisja adattat ħafna mużika ta' ċerti ta' ċerti sumastijiet, Camilleri, Nani, dawn kollha kollha kollha kienu jimitaw biex ngħidlek il-kurrenti ta' barra. Allura meta tmur il-Knisja inti qed tipprova tagħmel id-dmir tiegħek għax tħadd il-Knisja. U qabel il-Knisja kien fil-festi kienu ffullati, fil-vera sens tal-kelma. Tantu hekk illi illi biex tmur il-Knisja biex biex takkwista s-siġġu, jiena kont nmur San Pawl, il-Belt u Xbel, għad tridu. Kont kont kien kienet tibgħatni ommi xi l-erba' kif tal-Knisja biex nagħmel żewġ siġġiet ma' xulxin bil-maktur ħalli meta tiddi l-funzjoni għas-sitta sibhom lesti. Iffullati. Dan qed nagħmel paralliżmu jien biex nara kif kif kif inbdilna bħala karattru. Eh, nerġa' nirreka- nerġa' nirritorna fuq l-għana, l-għana kien kien divertiment mill-ftit li kien baqanna. Illum il-ġurnata moħħna ma ximkien ieħor. U u ma ta' ċertu apatija, ma ta' tfaċċat ukoll. Għal- Għaliex il-sabiħ fih il-sabiħ. Nantek retta, il-sabiħ fis-saba difetti Ma li ikrah wieħed, mhux tajjeb. Għal daqqa jibdew isibu oġġezzjoni għax dak għax liħ llek, allura għax ma fhimtux. Clean sweep, kif jgħidu, sfazza kaminata. Eja, jagħmlu ċertu sqarrijiet li jipprovaw jirraġunaw għaliex ma ħabbux l-għana drabi. Ma tifhimhomx, għax klassi baxxa, għax Illi kulħadd tela' 'l f'rasu daqs xi taffa hi. U jiena dejjem ngħid, kif jiġri dejjem, il-folklor, dak kollu li huwa tal-post, ħafna drabi jibda minn nies, familji komuni biex ngħidu hekk, għax jekk ma titla' 'l fuq imbagħad tiġi fi stat oħra. U każ tal-familja huwa da ta' Vestru jiġifieri, għax qed nitkellmu ftit fuq Frans issa, għax Frans Reċentalment anka għamlulu monument fil-ġnien tal-Annejja u inti kont hemm anka. Kont hemm preżenti. Eh, Minu xwiex ta' dan. Għajdilna fuq, għajdilna dwar tkellimt. Għajdilna x'ħadd tikinar mela. Le, jiena ħadd pjaċir nara ċerti nies li konna fom qabel. Niftakar kelli okkażjoni kien tal-Festa Nazzjonali U għadtulu ħarġu tard. Ġejt tard, kien għaddu kemm jibdew, ta' xi kwata. O, lestew li ssiġġu, eh, mill-ewwel. U ħadd pjaċir nitkellem man-nies u nerġgħu niftħu beraħ il-karattru tiegħu. Kulħadd tkellem. Imma jien tawni, tawni, tawni kważi post tal-unur biex ngħidlek biex nibdajn. Għax, kien hemm mistednin, mhux dejjem kienu jafuh, jafuhom. U ħadd biex nara Għadd kbir ta' nies, taf ġifieri kien hemm. U programm organizzat, siġġijiet, kollu bil-microphones, u ħadd l-idea. Mhux ħadd fil-fatt, komplejta, saħħaħt il-fema tiegħi. Illi ż-żejtun għadu, għadu, għadu l-post, għadu r-raħal, l-ambjent fejn fejn inti minn ma trid tiftakar fl-għana. Għax ara kemm kien twildu nies, kemm ta kontribut f'dan il-qasam. Nies ma nsemmi ismijiet u għax qed ngħidu wieħed wieħed. U familji sħaħ, kif ġara ta' Vestro, eh. il-missier u t-tifel tiegħu u l-iben. Eh, il-bambinu biċċalija b'kollu ġifieri. Dawn nies li għandhom ċertu ċertu rabta magħhom. Biex namprezzjaw aħjar lil Zaren Mifsud Tevestru biex jira li nisimgħu hija nifat u wkoll. Anke jekk fil-fatt kien magħruf sew għall-għana Spirtu Pront ukoll. Dan se nagħmluh permezz ta' recording ta' madwar l-1960 li qiegħed fl-arkivji tal-Università permezz tal-ħidma ta' George Mifsud Kirkop. Illum però għandna biss ċans nisimgħu parti minn dan il-fatt ta' Ġużeppi u Marija. Barra milli nisimgħuh iżid versi sħaħ minn moħħu, nisimgħu lil Żaren Tavistru jintroduċi wkoll id-daqqaqa ta' miegħu. Hu jiġi kkumpanjat minn Grezio Louis Doqprin u minn Salvu Ellendier u t-tifel tiegħu jikkumpanjawh, eh, Għalina Grezio. Għax marda għandha l-professur. Ikolna nħallu hemm eh, dak il-fatt ta' Giuseppe u Marija mill-annej Zaren Mifsud ta' Vestru, irrekordjat aktar minn 60 sena ilu. Hemm ħafna aktar x'jista' jingħad dwar Zarin Mifsud ta' Vestru kif ukoll ibnu Frans, intendi, apparti l-ambjent familjari tal-għana tagħhom. Madankollu, peress li din is-sensiela issa qed toqrob lejn tmiema, tajjeb illi nisimgħu lil Charles Coleru jitkellem dwar għannej ieħor illi spikka fix-xena tal-għana Malti mill-perspettiva tiegħu. U hawn qed nirreferu għal Karmnu Debono in-Namru. Ħafna għannejja famużi l-Amerika kien hemm in-Namru jgħidulu bil-qala Għawdix li żamm il-żamlana ħaj. Ma u n-Namru jiena diskors paċċirasa ta' kif ngħidha l-kelma mbagħad ċertu nidħol għas-suġġett. Daka kellu karatteristika umoristika, iċ-ċajta u bniedem tiġbdu, bis-sidrija, bil-kappell u b'xi sigaru fuq F'wara widni. Imma n-nies jiġbdu lejh, jien kelli xort immur u intervistajtu dawn. Mort il-qala apposta għalih. Għax Għawdex ma tantx kien hemm dawn li jgħidu għannejja tal-post, eh! U x-Xewkija kien hemm post, jgħidu tal-ħanżira hemmhekk, il-knisja, u mbagħad tibqa' sejħa tiġi l-Għid ta' San Nat. Fejn kien isir il-Karnival, qabel qabel ma sar in-Nadur. Imma Karnival. tal-lokal. Kienu joħorġu minn flok bil-maxki, bil-lożora u jduru magħhom, insomma, u kitarri kienu jeżisti ħafna. Ma qatt ma smajt għajnejja però. Bil-kitarra jduru, biż-żovżava. Eh, daw kollha eh, permessa tal-programm intom qed ittuni okkażjoni biex niftakar li moddi ta'. Imma din l-idea. Kelma ġib l-oħra u noħu pjaċir. Eżatt, U dik l-idea. L-esperjenza tiegħi. U dan in-namru imma ġifieri rajtu janni inti diversi drabi. Ġieni mhux ġieni, ġieni ntqajt miegħu ħafna drabi. U stidintu xi darba inti f'xi wieħed mill-programmi tiegħek biex biex. Le, kien kien bniedem attiv ħafna u karattru fl-istess ħin. Dak li naf jien. Għaliex hemm ma kienx hemm ma kienx hemm tantu hekk meta ġejt biex nagħmel programmi tal-għana jien u rrid indaħħal l-Għawdxin. U sabu li d-diffikultà li biex jaqsmu hemmhekk u mbagħad ma sab il-ħadd. Qed nagħmlu l-kompromess mela, nagħmluhom il-mellieħa kemm jaqsmu u jitilgħu hemm. Ma ġie ħadd. Ma ġie ħadd. Tantx kemm qgħad fuq wiċċu mbagħad. Apparti, ma ġie ħadd għax għax bir-rispett kollu ta' kultant issib irħula u għawdex hemm ħafna minn dawk li għandhom dik li jgħidu inferiority complex kultant, ta' kultant ma tantx jieħu pjaċir. Ħalli meta ssibhom waħdu fl-ambjent tiegħu jagħti x'jaf, imma meta jsib ruħu f'ambjent urban, donnu jiksaħ ħafna drabi. U hemm ħafna, kien hemm, kien hemm, qabel kien hemm ħafna hekk. Speċjalment minn kienu minn familji numerużi, illi dejjem kienu jaħsbu fuq ġewwa, familja, ma kinux joħorġu barra wisq, jagħmlu bejniethom, eċċetera. Illum id-dinja tbiddlet u Malta waħda minnhom. Aħna mxejna ħafna 'l quddiem. Kultant, kultant imxejna ħafna quddiem. Apparti l-kummenti ta' Charles Coleiro, biex nagħlqu l-programm Wirt Lana Malti għallum, biex jiraq li nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Karbnu Debono, in-Namru. Dan se nagħmluh permezz ta' recording mill-kollezzjoni ta' Freduċin il-parrukkier minn video miġbud f'Toronto l-Kanada madwar 40 sena ilu. Flimkien ma' Karmnu n-Namru hemm jgħannu miegħu Fredu Abela l-Bamboċċu u Tonio Fenech ta' Skalambja. U b'dak l-għana mgħaġġel spirtu pront bejn Fred Webel għal Bamboċċu u Toni Fenech ta' Skalambja flimkien ma' Karbnu Xuire bin-Namru, aħna ġejna fi tmiem edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt l-Għana Malti. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Coleiro għal kontribuzzjoni tiegħu, aħna nagħmlu appuntament magħkom għat-12 il-programm f'din is-sensiela Darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Intant, jiena Tony Sant, nawguralkom is-saħħa. Wirt Lana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.